الله يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Draga braćo, sva hvala i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu Đelešanu, i neka je salavat i salam na njegovog poslanike i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu čestitu i časnu porodicu, na njegova sahabe i na one koji će ga slijediti sve do sudnjega dana. Allahumma amin. Allah Đalešanu je propisao post, učinio ga obaveznim vjernicima i vjernicama, oni koji su u mogućnosti da ga ispuste. Zato kaže uzvišeni Allah Đalešanu, ja je ledina aman, kutiv alaikum usijam. Ovi koji vjerujete, post vam je naređen, propisan. Dakle, u obavezu stavljen, zaduženi ste postom, kao što su bili zaduženi oni prije vas. Zbog čega? Kaže Allah da biste postali bogobojazni. Dakle, razlog posta ili to što je post obavezan i šta je njegov cilj? Njegov cilj jeste da čovjek postane bogobojazniji, čistiji, iskreniji, bolji. Bliži Allahu Đelešanu da osjeti tu vrijednost posla, da osjeti tu blagodat posla, da se stalno ne priča o tome kako je dug dan, kako je velika vrućina, kako čovjek ožedni više nego što gladni i tako dalje i tako dalje i spominju se stalno one neke dunjalučke, fizičke prepreke, a da čovjek u tome ne osjeti ni malo duhovnosti, ni malo napretka, da ne osjeti ni malo ljepote, da ne osjeti ni malo bogobojaznosti. Allah kaže post vam je propisan kao onim prije vama da biste bili bogobojazni. Dakle, da biste osjetili iskrenu vjeru, da biste iskreno iskoračili naprijed, da biste se Allahu Đelešanu približili, da bi bogobojaznost u vašim srcima osjetili, da bi shvatili poruku Islama, da bi shvatili prijednost Kur'ana, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da shvatite tegob ovog da shvatite i da se, što se često spominje, dakle da se solidarišete sa onima koji su, koji gladni, koji nemaju i tako dalje. To je jedan aspekt, to je jedna, jedna strana, nije samo to. Glavna, glavni razlog propisivanja posta jeste bogobojaznost. Da čovjek, da čovjek iskreno bude bolji i iskreniji prema Allahu Đelešanu, prema samome sebi i dakle da bude u vjeri napredniji. I to je razlog propisivanja posta. Zato kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, sad nam spominje ovu drugu stranu. Koju stranu? Allah spominje razlog ili cilj propisivanja posta. Boži poslanik se spominje nagradu. I ono kad ti dođe nešto od tegobe na dunjaluku zbog posta, kada osjetiš i glad, i žeć, ili napor, a trpiš, kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma min abdim jasumu jaumen šedida harbi fi sebi A u kema kale Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nema ni jednog čovjeka nema nijednog Allahovog proba koji će jedan dan vrućine, velike vrućine iz radi Allaha Đelešanu, dakle radi njega, na njegovom putu, illa ba'ad Allahu A da Allah zbog tog jednog njegovog dana, što je ispostio, taj jedan dan što je trpio, glad i žeć, radi Allaha Đelešanu, a da mu Allah zbog toga neće odaliti lice od džahennemske vatre 70 godina. Ima li veća nagrada? Ima li, ima li nešto što je sigurnije i bolje od toga? Ima li nešto vrednije od toga? Dakle, kada pogledaš šta šta dobijaš za post, šta je, nagrada koju želiš da dobiješ, kaže Boži poslanik zbog tog jednog dana posta, ali se sahih, dakle ispravan, prenosi ga Buhare, prenosi ga Muslim, Allah će zbog tog jednog dana koji je ispostio na njegovom putu odaliti njegovo lice od džahennemske vatre 70 godina. Nije rečeno udalit će ga toliko kilometara, već udaljenost vremenska od džahennema. Kao garancija da neće doći taj čovjek i da to lice neće, neće osjetiti džahennemsku žestinu, džahennemsku kaznu, džahennemsku vatru, već kaže Boži poslanik bit će udaljeno njegovo lice od džahennema zbog jednog dana posta. Ljudi postoje, dakle, ovaj mjesec koji je propisan, koji je u obavezu stavljen vjernicima da poste, isposte u kontinuitetu, spojeno, svi 29, 28 ili 30 dana, da isposte počinjući sa suforom, završavajući, odnosno sa iftarom, a Boži poslanik kaže tada vam se dove ne odbijeni. Dakle, iskoristite ta var vremena, te vaktove, Vaktove suhura, vaktove iftara, u iftaru se dova ne odbija, a sufuri je onom vremenu kad Allah inače ne odbija dovu i u drugim danima. Suhur je, suhur je bereket, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. I to su sve one vrijednosti sada kada i uporedimo sa tegobama na dunjaluku, sa iskušenjima, kažeš eto to je nakada. I čovjek kada radi, kada se namuči, čeka platu na kraju. Čeka da mu se uruči nešto, kaže pa jako sam se trudio, vala zaradio sam, jako sam se namučio, isplatilo mi se. E znajte da je plata kod Allaha ona koja je najveća. Dakle, ono što je na dunjalu, ono se potroši. Koliko god uradiš, ono kaže, brzo potroši. I tako dalje. Ono što je kod Allaha Đelešanu, ono što je kod Allaha Đelešanu ne može da se umanji, da se potroši, da se, da se omalovaži, da postane bezvrijedno i jedan dan da vrijedi, drugi dan da ne vrijedi. I zato kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu govoreći Muad ibn Džebelu, radijallahu anhu wa ta'ala, Kaže Boži poslanik, o mlaze, zar nećeš da te uputi, da ti kažem gdje su kapije dobra? Ala hajr, ala ala hajr, zar nećeš da te uputim na vrata dobra? Kale bela ja Rasulallah, hoću Boži poslaniće kao jedva čekam od tebe da čujem šta su vrata i kapije dobra. Kaže Boži poslanik salam. a Asomu džudna. Prva kapija dobra, post je zaštita, post je sigurnost, Čega sigurnost? Sigurnost od kazne vraću. Onu kaznu koju Allah spominje u Kuranu kada će doći oni koji nisu vjerovali na sudnjeme dan, oni koji su bili zalini, nepravedni, oni koji su lagali da vjeruju, a nisu svojim srcima vjerovali, kaže, kaže Allah oni će požele toga dana da se iskupe sa svojom porodicom, sa svojim metkom, sa svojim sinovima, pokušat će da se iskupe sa svim i svačim, pa kaže Allah Želešanu na drugom mjestu kada bi im dunjalu bio ponuđen, pa je bilo rečeno, da li bi dali dunjalu čitavu ovu zemačku kuglu da se otkupite, kaže bi, Allah će im reći lažen. Mnogo manje od vas je traženo. Nije vam tražen dunjalu da ga zgomilate, zatim da ga date, već je mnogo manje traženo, a vi to niste htjeli. A toga dana će poželjeti. E Boži poslanik kaže, esaumu džudne. Post je zaštita, sigurnost. Zato kaže Boži poslanik na onom prvom hadisu, Zbog jednog dana posta Allah će dariti tvoje lice džahnemske vatre 70 godina. Ali ako taj post bude kako treba. Ako taj post bude, kako kažu kod nas sitkine, ako bude čist, sačuvan od svih onih primesa grijeha, ne budeš ga okrenio sa nekim ružnim govorom, a znajte da svako djelo i najviše se može okrenuti govorom. I najviše, kako kaže Boži poslanik Muhammed a.s. ono što će ljude najviše uvoditi u džahnem jeste jezik. Jeste ono što je među njihove vilice. I zato čovjek šećan uvijek insana skrene dakle na tu putanju i tu prtinu i onda čovjek krene i onda ne zna šta je izgubio. Kao što jezik je najviši razlog da ljudi dođu, da dođu do dženeta. Kako kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čovjek će reći jednu riječ, ne pride nikakvu pažnju niti važnost, a, zbog, ona će Allahu biti draga, pa će ga Allah zbog te riječi uvesti u dženet. Kao što će reći jednu riječ, ne pride nikakvu pažnju niti važnost, ali će ona Allahu biti mrska, pa će ga Allah baciti 70 godina da pada samo kroz džahannamske ponore dubine zbog te riječi. I zato ako čovjek bude čuvao post kako treba, kaže Boži poslanik, a saumu džunne, ovaj post će biti njegova zaštita. A zatim kaže, o sadaka tu tutfi od hatije, a sadaka gasi, sadaka gasi grije, briše ga. Kemal, kemal maus, ljubsi u kama na kao što voda gasi. Sada kako ju podijeliš, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poništit će tvoje grijehe kao što, kao što voda poništava vatru. Zato, braćo, jesu ovo dani koji su dugi, u kom ima dosta trpljenja insanu, dosta stvari dođe, pa nekad ti pot, osjeti tegobu, ali neka se sjeti da to, išava čini radi Allahovog zadovoljstva. će mu lakše radi Allahovog zadovoljstva, bit će mu lakše. Kako su rekli nekom Arapu Beduinu iz pustinje, čovjeku, eto, kada govorimo o Beduinima i spominjemo ih, kao ljude koji nisu znali, koji nisu bili obrazovani, pismeni, koji nisu imali mnogo znanja niti informacija, kaže nekom od tih Beduina je rečeno jedan dan, ona pustinjska žega i vrućina, hajde da jedeš i da piješ sa nama, on je rekao ja danas postim, dobrovoljni post. Pa mu je rečeno, za postiš na ovaj dan ove žeke i ove vrućine? Kaže, braćo, ovaj dunjaluk je bio, a mene nije bilo. Dakle, ovaj dunjaluk je počeo prije mene I bit će ovaj dunjaluk, a mene neće biti. Hoće da kaže, mnogo kratko vremena sam na ovom dunjaluku. Mnogo malo vremena mi je dato. Fala uhibu an ne ejani. Pa ne volim da ono što smo prije pričali, prodam ove dane, potrošim ove dane u džabe. Ne volim da ih uništim, hoću da ih skoristim, a e, to je razumijevanje beduina. Kaže, ovaj dunjaluk bio, mene nije bilo. Biće, a mene bit neće, i ne želim da ove dane propastim. I tako svaki od nas treba da pokuša na, taj način da razmišlja. Kaže, prenosi se u jednom predaju kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Džabir ibn Abdullah, Abdillah, radi Allahu anhu, kaže, sedeli smo s Božim poslanikom, a Boži poslanik alaihi salam je džan. Pa je rekao, za nećete da vam opišem ili da vam kažem kakve su džennetske sobe. Ne govori sad o perivojima, ne govori o bašćama, ne govori o rijekama, ne govori o džernetu njegovoj širini i ne govori o njegovoj visini. Bože poslanik sallallahu sem kaže: "Zar nećete da vam kaže kakve su džernetske sobe?" Pa kaže one su od dragulja i bisera, od dragulja i bisera sastavljene. I kaže kada si unutra vidiš ono što je vani, kada si vani vidiš šta je unutra, a u njima su takve blagodati ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao da zamisli. Tako Boži poslanik opisuje samo dženecke sobe ashabima. Dženecke sobe su takve, kaže, sazdane i sagrađene od ragulja i pisera, jalan drago, kamena i tako dalje, i tako dalje, a kaže, a u njima su blagodati. Ono što čovjek nije vidio na dumjavu, a danas čovjek mnogo šta vidi. I ono što danas nisam šta zamisli, Danas nisam da zamisli, on to nekako nacrta pa ti prikaže kao da je istina. E kaže Boži poslanik ovdje lijep opis, ono što nisi video. Nisi ni čuo da neko priča, a niti je moglo čovjeku pasti na pamet, dakle nije mogao čovjek to da zamisli. I onda pita Džabir, radi Allah ono da, voli men hladi i guret Kome i ove sobe Boži poslanik? Ko će, ko, ko će u njih doći? Ko će biti njihov vlasnik? Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ove sobe pripadaju likul svakom ono, man afše salam, ko širi salam, ko širi salam, ko radi u hizmet ove vjere, širi mir i istinu poruku ove vjere. Od i ko hrani glavne, i stalno dijeli, wa adama sijah, i ko stalno posti, ne samo mjesec Ramazan, وَأَدَانَ سِيَامْ وَمَنْ سَلَّا بِلَيْهِ وَنَاسُ I ko klanja noću dok drugi ljudi spavaju. Nabroja Boži poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, četiri osobine, oni koji će biti stanovnici ovih sova. Ko širi selam, dakle radi u hizmet ove vjere. Zatim kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji hrani gladne i svoj metak dijeli na tom putu. Onaj koji stalno posti i kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji klanja noću dok drugi spavaju. Ashabi se uplašiše toga. Kaže džabi, lome i uti udarite ja Ko to može da podnese voli stvari? Haj, neko će moći da podnese se klanja, a neće ima da dijeli, onaj će moći da posti, a neće moći da bude u hizmet vjeri kao, kaže Boži poslanik, ummeti tu ti udari. Moj ummet može to. Svako od mog umeta. Dakle, nije napravio izuzetak, nije rekao to može Ebu Bekir, Omar, Osman, Alija, radi Allahom, na Mađmeku. Ili ashabi, kaže Boži poslanik moj umet, oni koji su bili i oni koji će doći, do sudnjega dana. Kako Boži poslaniće? Kaže onaj koji sretne svoga brata na putu, muslimana, jednika, pa mu nazove sela, izvršio je emanet širenja sela. Ne možeš mnogo da si udavi, ne možeš mnogo da, da jednostavno si u izmet veri na drugi način, prenesi ono što je suština ove vjere. Prenesi ono što je ljepota ove vjere. Kaže, kad su svom bratu muslimanu sela, kaže, izvršio si mane širenja selama. Kaže, onaj koji hrani glavne, onaj čovjek koji nema mogu i nekada da dijeli i da hrani siromašne i one koji su na iskušenjima, da pomaže, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu onaj koji zaradi da nahrani svoju porodicu, da ih zasiti, izvršio je emanet hranjenja glavne. Kaže, onaj koji stalno posti, Kaže, onaj koji posti mjesec Ramazan i tri dana u svakom mjesecu. Izvršuje emanet i računat će mu se kao da je stalno postio. I kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a onaj koji stalno klanja, koji stalno noću klanja dok drugi spavaju, onaj čovjek koji dođe i klanja jaci u džematu i ustane i klanja sabah u džematu, pisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć. Biće mu nagrada kao da je stalno klanjao dok su drugi spavaju. I zato kaže Boži poslanik, moj ne može. Dakle, svako može, osim onaj koji odbije. I zato Muhammed sallallahu sallam kaže jako lijepu, jako lijepu rečenicu, odnosno jako lijepu poruku kroz hadis, svako će ući u džennet, osim onaj koji Svako će ući u džennet, osim onaj koji sam dobrovoljno odbije da ne uđe u džennet, onaj tuđe. Kako Boži poslaniče, ko će odbiti? Kaže, oni koji me poslušaju, poduče se onome, čemu sam ja pozivao, ući Oni koji odbiju, sami se oni koji ne prihvate sami sebe. Nakulu kao li hada, ostavfiru Allah, li vorakum.